Egun hon langile ohi maitiak, zerberri xartze hontan. Ez dut pentsatu nahi, ze bu hauste ukandizian xartze berri honan prestatzeko, ze gaizki, ze untxa, ze gaizki, ze hobetu behar, ze gaizki eta ze berri ekarri behar huano, beti zerbait berri ekarri bai, behar behita sartze gusiz. Manutuke horroak eh, egiteko giteko, agitzen zaitu anoni hauen erbatzia, mena bon, hoiko utziko dutut beste behinko. Hainiz ez dugunez autoestimoa minibat mentx gue euskal elkartetan, eginik den lana estimatu bergunik ehabuxe. Ze karten lau euskal irratiak egunoz, euskal tarsuna, egunoz egiazko euskan aitzez. Huyan tarsuna, laguner galtohunak egitez eta bester kidika minibat. Lurale tarsuna, erredakzio bakarra denetik bereziki, wano hantik eta heventik entzuten bada, eginoz lantzu beharreko bat arzuna. Hanist arzuna, otaz mintzatzeko gai izan behar beita. Askat amini aminibat, doian beharre. Gaurko tarsuna eh? teknologia berriak ez dute irratiak ito. Eta bat bateko tarzuna, atxikitzen di irratiek, askidugu irratia piztia eta edo zuen gertakai jarrikitzen halugu susenin. Hau da irratian indara. Hene plazer handiena egia erran karrika kursonia entzutia da. Irratilai bat, kanpoa juiten delaik hartzia, oihik, musika, aldarika penak, kesik, irriak, horar eta gogo eta zumbait entzuten delaik. Eta bai, iratia lehen lehenik sonia da, enetako kanpoko sonia eta ezbeti beti telefona mogikor batena. Shht! Beazazie zeigaiten zen dira hoitama bost urte isintarzion oso bat, eta bai, etzian euskali ratiagoan osortuik, behaz, usu eginik ez den lanai, lana epatzen bada, estima dezagun eginik den lana, oto estimo habo denentako, eta jain behar lanin eta bizin, egizie ahalik eta hobekien, eta ez ahalik eta gehien, eta gu horrekin kontent. Atiatia!